Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորbanությունների մասին համարոտ։ Միջազգային հանրությունը վաղ թե ուշ կընդունի, որ Ղարաբաղը հակամարտող կողմ է։ Արցախի արտգործնախարարության պատվիրակությունը մասնակցել է Մերձնեստրի Մոլդովական Հանրապետության արտգործնախարարության 25 ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Ցորենի եւ Գարուբերգ հավաքի արդյունքները գյուղնախարարությունում բավարար են գնահատում։ Ստեփանակերտում ամփոփվել են աշխատաշուկայի հետազոտության արդյունքները։ Եզնիկ Մոզյան արեստագործական ուսումնարանում տեղի ունեցել վերջին զանգի արարողություն։ Արցախի ձայներ նախագիծը համերգային ծրագրով հանդես է եկել Գերմանիայում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Համոզված եմ, որ ժամանակի ընթացքում Արցախի հանրապետությունը կդառնա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի մաս։ Այս մասին ասել է Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, խոսելով Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի հայտարարության մասին, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում անհնար է որևէ համաձայնության գալ եւ որոշում կայացնել առանց Արցախյան կողմի մասնակցության։ Բանակցային գործընթացում Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության մասին ասեմ, որ միջազգային հանրության համար էլ այսօր տեսանելի է, որ առանց Ղարաբաղի մասնակցության անհնար է հարցին լուծում տալ, որովհետև հակամարտության կողմերից մեկը Ղարաբաղն է, ասել է Վահրամ Բալայանը։ Նա նշել է, որ միջազգային հանրությունը վաղ թե ուշ կընդունի, որ Ղարաբաղը հակամարտող կողմ է։ Մերձնեստրի Մոլդովական Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ստեղծման 25-ամյակին նվիրված միջոցառումների մասնակցելու նպատակով Մերձնեստրի այցելել Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության պատվիրակությունը նախարար Կարեն Միրզոյանի գլխավորությամբ։ Հունիսի 30-ին Կարեն Միրզոյանը ելույթ է ունեցել Մերձնեստրի Մոլդովական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ գումարված հանդիսավոր նիստին։ Շնորհավորելով Մերձնեստրի իր գործընկերներին Նա գոհնակությամբ է ընդգծել Ներդնեստրի եւ Արցախի արտգործնախարարների միջև ավանդաբար ձևավորված բարեկամական հարաբերությունները եւ համոզմունք հայտնել, որ երկու գերատեսչությունների միջև համագործակցությունը հետագայում եւս կշարունակի զարգանալ։ Նա իր ելույթում ընդգծել է, որ Արցախի եւ Ներդնեստրի միջազգային ճանաչումը եւ ինտեգրումը միջազգային հանրությանը որպես լիիրավ անդամ ոչ միայն թույլ կտան երկու երկրների քաղաքացիներին լիարժեքորեն իրացնել իրենց իրավունքներն ու ազատությունները, այլև լուրջ ներդրում կունենան մեր տարածաշրջաններում կայունության ու անվտանգության պահպանման գործում։ Ադրբեջանի վարած ականհայտ հակահայկական քարոզությունն ապացուցում է այն, որ Արցախի ժողովրդի կողմից ինքնորոշման իրավունքի իրականացումը միանգամայն իրավաչափ է միջազգային իրավունքի շրջանակներում։ Այս մասին նշել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի միջազգային իրավական ասպեկտները հետազոտող Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանական պալատի փորձագիտական խմբի անդամ փաստաբան Արա Խզմալյանը։ Ինչպես պատերազմական գործողություններում, այնպես էլ խաղաղ պայմաններում Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից վարվում է հայատյաց քաղաքականություն։ Ապրիլյան պատերազմի իրադարձություններում քաղաքացիական անձանց եւ պատերազմական գործողությունները դադարեցրած զինվորականների սպանությունը ադրբեջանցիների կողմից ոմանց խոշտանգումների ենթարկելը պատերազմական հանցագործություն է, ընդգծել է նա։ Փաստաբանի խոսքով այս դեպքերից ելնելով կարելի է պնդել, որ միջազգային նորմերի շրջանակում Արցախի ժողովուրդը ունի ինքնորոշման իրավունք։ Պաշտոնական Բաքուն պատրաստ է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլոխոսնակ Հիքմետ Հաջիևը։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան վերջին այցի ժամանակ առաջարկել են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպում անցկացնել։ Մենք համաձայնություն ենք տվել, ասել է Հաջիևը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը չէր բացառել, որ հուլիսին կարող է արտգործնախարարների հանդիպում տեղի ունենալ։ Հուլիսի 19-ից 29-ը Արցախում սպասվում են նախագահական ընտրություններ, նախագահային ընտրելու է ազգային ժողովը։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Չնայած որ նոր համանդրությամբ նախագահին պետք է ընտրի ժողովուրդը, մինչև 2020 թվական անցումային շրջանի համար նախագահին կընտրի ազգային ժողովը։ Նրա խոսքով մինչև 2000 թվականն Արցախը կղեկավարի ազգային ժողովի կողմից ընտրված նախագահը, որից հետո արդեն կլինեն համաժողովրդական ընտրություններ, ինչպես որ կարգն է։ Ըստ նոր համանդրության 2020-ին լինելու են նոր համաժողովրդական ընտրություններ, ազգային ժողովը եւ նախագահն ընտրվելու են 1 օրվա ընթացքում, մարդիկ քվեարկելու են եւ նախագահի եւ ազգային ժողովի համար, ասել է նա։ Ըստ Դավիթ Բաբայանի Ազգային ժողովի կողմից նախագահ ընտրելուց հետո սեպտեմբերին նոր կառավարություն է ձևավորելու։ Վարչապետ չի լինելու, լինելու են պետական նախարարը եւ նախարարները, կառավարության ղեկավարն է լինելու նախագահը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հունիսի 30-ի դրությամբ հանրապետությունում հնձվել է 25915 հեկտար ցանքատարածություն, փաստացի ավակվածբերքը կազմել է 0.5 60473 տոննա, միջին բերքատվությունը 25.3 ցենտներ հեկտարից։ Այս մասին ասել է Գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ բուսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը։ Նրա խոսքով Շուշիի եւ Շահումյանի շրջաներում բերքահավաքի աշխատանքները դեռ չեն սկսվել։ Խոսելով ծորենի եւ գարու բերքահավաքի արդյունքների մասին, Վիլեն Ավետիսյանը նշել է, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս տարի բարձր ցուցանիշներ են արձանագրել։ Արցախի հանրապետության տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2017 թվականի հունվար-ապրիլին 12.3%-ով գերազանցել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Նույն ժամանակահատվածի համեմատ անկում է գրանցվել միայն գյուղատնտեսական արտադրանքի ոլորտում։ 2016 թվականի հունվար-մարտի համեմատ ընթացիկ տարում ծառայությունների ծավալն աճել է 8.3%-ով, կազմելով 12 միլիարդ 993 հազար 5 տասնորդական միլիոն դրամ։ 2017 թվականի երկրորդ երասյակի ընթացքում Հայաստան-Արցախ հիմնադրամը Հայաստանի ու Արցախի բնակչության համար հավաքագրել է 6.8 միլիոն դոլարի մարդասիրական օժանդակություն։ Անցած 28 տարիների ընթացքում Հայաստան-Արցախ հիմնադրամը Հայաստանին ու Արցախին հայթայթել է 755 միլիոն դոլարի մարդասիրական օգնություն։ Երկու հայկական հանրապետությունների աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունների միջև կնքված համագործակցության հուշագրի շրջանակներում Առաջին անգամ կազմակերպվել է Արցախի գործատուների հիմնախնդիրների վերհանում եւ լուծումների առաջադրում թեմայով Արցախի աշխատաշուկայի հետազոտություն։ Դրանց արդյունքներն երեք ներկայացվել են Ստեփանակերտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում։ Ըստ նախարար Սամվել Ավանեսյանի, նախկինում բոլոր ծրագրերն ուղղված էին գործազուրկների վիճակի գնահատմանը, նրանց խնդիրների վերհանմանն ու լուծմանը։ Մեր պատկերացմամբ հաջորդ քայլը պետք է լինի այս ուսումնասիրությունների վերջնական եզրակացությունների հիման վրա որոշումների կայացնելը, ասել է Սամվել Ավանեսյանը։ Շամյանի շրջանի Չարեկտար գյուղը շրջանի առաջին բնակավայրերից է, որ վերաբնակեցվել է։ Բելալալյանի ռեպորտաժը։ Չարեկտարն Այզակի գյուղերից է, որ ազատագրումից հետո չի փոխել անունը։ Գյուղն այսպես էր կոչվում նաև ադրբեջանական իշխանության տարիներին։ Այսօր Չարեկտարը շրջանում համեմատաբար մեծ գյուղերից է, ունի ավելի քան 320 բնակիչ։ 95 թվին արդեն վերաբնակեցվել է։ Բնակչությունն է շատ մնացած գյուղերից։ Երիտասարդ գյուղապետ Կամո Ցականյանը ծննդով Չարդախլու գյուղից է, 4 տարի տեղափոխվել 1996 թվականին։ Ծնողնիքս տեղ մահացել են, ծա իմ հայրենիքսա դուզա Չարդախլում կավաշ, բայց էլ իմ հայրենիքսա պարտավոր եմ ստեղ մնալ։ Լուբոյ տարասկ, լուբոյ հող, փորոմս խաչա դուս գալ ստեղ, պարզավոր մեր հողերնամը պարտավոր ենք այդ սրբավայրերը պահան։ Խնդիրների շարքում համանքի ղեկավարը ամենից առաջ նշում է աշակերտների թվին անհամապատասխան դպրոցի շենքը։ Պրոբլեմ դպրոց է, մենակ վեր երկու հերթով եմ երեխեք դպրոցքին։ Դպրոցն անցած ուսումնականում ուներ 74 աշակերտ։ Եկող ուսումնական տարում նույն թիվը կպահպանվի։ Գյուղը շրջանում առաջատար է նաև բազմազավակ ընտանիքների քանակով։ 64 ընտանիքից 14-ը 4 եւ ավելի երեխաներ ունի։ Բնականաբար դպրոցի շենքը տարիների հետ ավելի փոքր պիտի դառնա աշակերտների համար։ Չարեկտարում հավասարապես զարգացած է թե անասնապահությունը, թե հողագործությունը։ Բերքը բավարարում է սեփական կարիքները հոգալու համար ապրոստից ու կյանքից դժգոհ չեն չարեկտարում։ Ոչ շնպանություն, չի սդժգոհ են։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության եւ ապագա սերունդների հիմնադրամի համատեղ նախաձեռնությամբ այսօր Շուշիում ողնարկել է Հակոբ Գյուրջյան քանդակագործության 5-րդ միջազգային սիմպոզիումը, որին մասնակցելու են 10 քանդակագործ 5 երկրներից։ Սիմպոզիումի արդյունքում ստեղծված քանդակները տեղադրվելու են Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանին կից քանդակների բուրակում։ Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանում տեղի ունեցել վերջին զանգի արարողություն։ Ուսումնարանի աշակերտները եւ նրանց վարպետները միջոցառմանը ֆրանսերեն եւ հայերեն լեզուներով հանդես են եկել շնորհակալական խոսքերով։ Վերջին զանգի արարողության օրհնանքի խոսքով հանդես է եկել Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու հոգևոր առաջնորդ Տեր Անդրեաս Քանա Թավադյանը։ Նշենք, որ վերջին զանգի արարողություն արհեստագործական ուսումնարանում առաջին անգամ է կատարվում։ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության հրավերով եւ Գերմանահայոց համայնքային կառույցների աջակցությամբ Գերմանիայի Քիլ, Քյոլն եւ Համբուրգ քաղաքներում համերգային ծրագրով հանդես է եկել Արցախի ձայներ նախագիծը հիմնադիր ղեկավար Լիրա Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Արցախի ձայներն իրենց բազմաժանր կատարողական արվեստով ազգային ժողովրդական արտասահմանյան արժանացան Գերմանահայության եւ Գերմանացի հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությանն ու բարձր գնահատականին։ Արցախի ձայներ նախագծի համերգային շրջագայությունը Եվրոպայում շարունակվում է, չեն ուշանան նաեւ նոր ձեռքբերումները։ Բարի եւ սպորտային բարերի համահայկական խորհրդի եւ Արցախի բարի եւ սպորտային բարերի միության համատեղ նախաձեռնությամբ Հանրապետության կառավարության եւ Արցախ հեկի բաց բաժնետիրական ընկերության աջակցությամբ Ստեփանակերտի համար 6 դպրոցում ընթանում է Արցախի սպորտային բարերի առաջին բաց առաջնություն։ Ստեփանակերտից, Շիրակի մարզից, Էջմիածնից, Երևանից, Գյումրիից, Արմավիրից առաջնությանը մասնակցում են 6-ից 18 տարեկան շուրջ 250 հոգի։ Այսօր մեկնարկել է 2017 թվականի ամառային զորակոչը։ Զինված ուժերի համալրման գործընթացը խստագույնս վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարության եւ իրավապահ մարմինների կողմից։ 2018 թվականի ամառային զորակոչի անցկացման գործընթացի թափանցիկության եւ օրինականության ապահովման զորակոչի ընթացքում քաղաքացիների դիմումներում եւ բողոքներում բարձրացված հարցերին արագ արձագանքելու եւ համապատասխան լուծումներ տալու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի համանով ստեղծվել է հանձնաժողով։ Վեննայում հունիսի 27-ից 29-ին անցկացվել է ՀԱԿ 2017 թվականի անվտանգության վերանայման տարեկան կոնֆերանսը, որի մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը արտգործնախարարի տեղակալ Աշոտ Հովակիմյանի գլխավորությամբ։ Իր խոսքում նա նշել է, որ Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումը լուրջ վտանգ է հանդիսանում տարածաշրջանային անվտանգության համար։ Աշոտ Հովակիմյանն ընդգծել է, որ զինադատարի խախտումների հարցում Թուրքիայի կողմից ամենաբարձր մակարդակով Ադրբեջանին տրամադրվող աջակցությունը, ինչպես նաև փակ սահմանները տարածաշրջանում լարվածություն հրահրող լրացուցիչ գործոն են հանդիսանում։ Ռուսաստանի եւ Իսրայելի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինը հրաժարվել է ցուցմունք տալ Բաքվում ընթացող դատական նիստի ժամանակ։ Նա հայտարարել է, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Ես չեմ ընդունում իմ մեղքը, ես իրականացրել եմ զբոսաշրջային այցեր։ Իմ բլոգում ես կիսվել եմ միայն զբոսաշրջային տպավորություններով, դրանք քաղաքական հրապարակումներ չեն եղել։ Ես երեղել եմ Ղարաբաղում երկու անգամ եւ որևէ շփում չեմ ունեցել տեղի պաշտոնատար անձանց հետ, ասել է Լապշինը 2019 ում մեղադրյալի աթորինը նստեցրել Լեռնային Ղարաբաղ այսերի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների դեմ հրապարակումների համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը բանակցություններ կանցկացնի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Համբուրգում մեծ ութնյակի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Հերբերտ Մակմաստերը։ Մարզասերների համար Ֆիդեի պաշտոնական էջում հրապարակվել է հուլիսի լավագույն 100 շախմատիստների վարկանիշային ցուցակը։ Լևոն Արոնյանը 1982 միավորով 4-րդ հորիզոնականում է։ Հայաստանից լավագույն 100-ակում ընդգրկված են նաև Սերգեյ Մովսիսյանը, Վլադիմիր Հակոբյանը։ Առաջին երակում են նորվեգացի Մագնուս Կարլսենը, Ռուսաստանի Ռուսաստանցի Վլադիմիր Կրամնիկը, ԱՄՆ-ից Սո Վասլեյը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 30-ից 35 աստիճան տաքություն։